Hvala mu subhanahu wa ta'ala najviše na najvećoj blagodati, blagodati ove upute. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala ove vjere se sve više ljudi prihvata. Međutim, ima dosta onih koji nakon izvjesnog vremena kao da se nešto s njima desi ili nakon izvjesnog vremena kad shvate, kad shvate da je prihvatanje ove vjere i opredjeljenje za ovaj put opasno i da nosi sa sobom određene izazove da pokušavaju da pobjegnu od tih izazova. Ima dosta oni koji hoće na svaki mogući način da pobjegnu od iskušenja. Dovijaju se na razni način. Ne bili ih omašilo i promašilo, a kad ih nešto pogodi od Allahovog kadera i sudbine, onda ne znaju da se postave u tim situacijama onako kako treba. Mnogi čak svoju davu i svoju vjeru tako objašnjavaju i žele da kažu da je ispravan put upravo onaj put kojim će se pobjeći od tih iskušenja, pobjeći od izazova, pobjeći od ezijata i uznemiravanja, pobjeći od upiranja prstom, pobjeći od osporavanja, pobjeći od onih koji nam negiraju da smo na istini. pobjeći od svega onoga što čeka na ovom putu, pobjeći od trnja koje stoji na ovoj stazi. Mnogi smatraju da je traženje tog puta upravo ta mudrost i hikmet koja nam je naređena i da taj put trebamo da slijedimo. A mi znamo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da mi treba da slijedimo pravi put. A ne put krivudavi koji će nas voziti i voditi između tih iskušenja ne put krivudanja lijevo i desno da bi se zaobišle prepreke koje stoje na ovom putu koje Allah subhanahu wa ta'ala postavio i oni koji tako objašnjavaju svoju davu i nazivaju to mudrošću i hikmetom i vrhuncem spoznaje i razboritosti mi im kažemo vi ste nehotice zapali u ono što su zapadali munafici prije vas da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od svakog nifaka ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا ima oni od njih koji kažu daj mi izun daj mi izun da ostanem u Medini da ne idem sa tobom u boj ja Rasulullah Ima oni koji kažu daj mi izon da ostanem u Medini da sjedim, da ne idem sa tobom u boj. I nemoj me iskušavati. I zamislite, baš tad kad su rekli i nemoj me iskušavati, ela fil fitneti sakatu. Baš tad, tad su u fitnu zapali. I tad su iskušani. I to u fitnu veću od one od koje su bježali. O čemu se radi? Radi? Kaže imam Ibn Kathir, rahmetullahi alaih, da se radi o Al-đed ibn Qajsu, koji je tražio od Rasula sallallahu alaihi wasallam da izostane iz boja. Kad je Rasul sallallahu alaihi wasallam pripremao vojsku na Rimljane. Pa mu je izgovor bio, ja ne mogu da osaborim na tih lijepih žena rimljanskih. To mi je iskušenje, nemoj me time iskušavati. Bojim se za sebe fitne. Pa je Rasul sallallahu alaihi sallam dao mu izanu i krenuo se od njega. Ali je upravo taj trenutak kad su pod izgovorom da se sačuvaju fitne, pod izgovorom da se sačuva fitne, još u veću fitnu zapao. Jer je bio zadovoljan da ostane iza Rasula sallallahu alaihi sallam i da sačuva svoj život onda kad je život Rasula sallallahu alaihi sallam doveden u situaciju, jel tako, da, da, da je stavljen, izložen opasnosti i tako dalje. I upravo u trenutku kad rekoše i kad reče nemoj me iskušati, tad je iskušan. I u veliko iskušenje zapravo. I, i mi kažem, onima koji pozivaju nekakvim novim metodama, nepoznatim, kroz čitavu istoriju ovog ummeta, i nekoj novoj vjeri nepoznatoj ovom umetu do dana današnjeg, nije je ovaj umet otkrio. Toj nekoj novoj vjeri, lagodnoj, vjeri rahatluka i ugodnosti, kad nas pozivaju tome i kad se brane mi nećemo i ne želimo da dozvolimo sebi da zapadnemo fitne, mi njima kažemo upravo ste u veliku fitnu zapadu baš vas je sad, dok, ste to, dok to rekao ste, u veliku fitnu zapadost. Zašto? Zato što taj put koji ste odabrali, to je put ostavljanja dave. Jer, ako hoćeš da ne budeš uznemiravan, ostavi davu, nemoj nikogo pominjati, nemoj nikog pozivati, nemoj nikome smetati u njegovom zlu, nemoj nikoga odraćati od zla, nemoj se niskim zamjeriti. A davaj, vađi, davaj ova vjera, udu'u ila sebili rabbike bil hikmeti vol mavidati l'hasan. Pozivaj, naređenje, pozivaj putu svoga gospodara. Lijepim savjetom i mudro, na najljepši način. Pozivaj. Kul hadihi sebili, edu'u ila Allah, reci ovo je moj put. Pozivam Allahu ala basiratin ana wa mani tebani. Sa znanjem ja i onaj koji i oni koji me slijede. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. I hvaljen i uzvišen neka je Allah subhanahu wa ta'ala nisam ja od mušrika. Pa je ovo vađiv. Kakav je to put lagodnosti? To je put ostavljanja pozivanja, upozoravanja, ostavljanja podučavanja, ostavljanja prenošenja propisa vjeri, ostavljanja poziva jednostavno. To je ostavljanje vjere. To je taj put kojim nam pozivate. To je ta mudrost. I to je to bježanje od fitne. I baš kad hoće da pobjegne od fitne, munafiku u fitnu zapadne. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio. I mi smo tu. Evo nas živi. Gledamo se. Jedni drugima u lice i oči. Šta to znači? Evo nas, tu smo. Allahovi smo robovi. I gledajte šta nam je Allah subhanahu wa ta'ala zagarantovao. E hasiben nasu en jutraku en jakulu amanna wa hum la juhtanun. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni da ne budu iskušani kad kažu mi vjerujem. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Zar računaju? Kako mogu to izračunati? Allah subhanahu wa ta'ala upozorava, zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Pa šta onda ovi pričaju? Kakav je to put na kojem nema fitne? A Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar misle da će biti ostavljeni? وهم لا يفتنون da ne budu iskušani ولقد فتنا الذين من قبلهم mi smo iskušali sve prije njih to je zakon prije nas bio svi su iskušani prije nas zašto zašto iskušenje Zašto fitna? Fela ja'lamanna Allahu alladhina sadaku. Kroz tu fitnu, kroz ta iskušenja, Allah će saznati. Allah će objelodaniti one koji su sadaku, koji su iskreni. Wala ja'lamanna al-kadhibin. I Allah će objelodaniti i znati ko su kadibi, ko su lažovi. Neće se lažov otkriti u hladovini, i za kahvom i lijepim ručkom i sofrom lažovi se otkrivaju na fitnama na iskušenjima pa ovi koji nas savjetuju da idemo putem na kojem nema fitni šta su u stvari protiv sebe posvjedočili šta nam one otkriše od sebe šta nam to oni kazaše Neće fitne koji Allah zagarantovao, na kojoj će se prepoznati oni koji su iskreni. Vi nećete fitne, pa onda ste od onih koji su neiskreni. Onda ste od onih koji lažu. Onda ste od onih koji lažu. Ako bježite od fitne, onda ste od onih koji lažu. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَدَى بِاللَّهِ Ima ljudi koji kažu mi vjerujemo Allaha, a kad bude radi Allaha na ezijet stavljen i iskušan, onda učini ta, to uznemiravanje koje dolazi od ljudi, učini kao Allahovu kaznu. Kao Allahova kazna, to kod njega bude isto. Šta to znači? Bježi sad, pokuša da pobjegne od ezijeta i uznemiravanja ljudi, ali gdje će pobjeći? Gdje možeš pobjeći ti od ovog iskušenja? Allahovoj kazni. Jedini mogući put onima koji nas pozivaju da se klonimo puta koji je izazovan, da se klonimo puta koji je opasan, jedina moguća opcija da pobjegnemo sa tog puta i od tih opasnosti koji nas čekaju na ovom putu, jedina moguća opcija je da pobjegnemo Allahove kazni. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين الله će sigurno znati ko su oni koji vjeruju i ko su munafici molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svakog nifaka ali ljudi nisu svjesni da sa njihovih jezika izlazi nifak izgleda malo čitaju Kur'an oni žele put na kojem neće dobiti nijedne batine po leđima Oni žele put na kojem ih niko neće mrko pogledat. Oni žele put na kojem ih niko neće hljagat. Oni žele put na kojem ih niko neće potvarat i optuživat najružnijim govorima i najružnijim, najtežim grijesima. Oni žele put bez tegovi. Taj put ne postoji. Takav put ne postoji. Ili ćeš biti iskušan na Allahovom putu ili ćeš biti iskušan na pogrešnom putu. Na svakom putu je tegoba. Ne možeš podbići od fitne. Jer čim bježiš od fitne, ti si već u velikoj fitni, izložen Allahovoj kazni. Pa šta je bolje? Trpiti na ovom dunjaluku ili bježati u Allahovu kaznu? Koja je teška i vječna i niko na njoj ne može osaguditi. Volim Allah subhanahu wa da nas uputi čvrsti. Ovi ljudi da nikad nisu čitali siru Rasula sallallahu alaihi wa Ili sebe smatraju da su oni časni i dostojastven, dostojastveniji, da njihovo dostojanstvo skuplje od dostojanstva Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Zar nije sam doživljavu razna iskušenja na ovom putu? Oni misle da je za njih poniženje da negdje pobjegnu i da se sakriju ili da ih nekom otkom udari po leđima, ili da ih ljagaju, oni misli da je to poniženje. A zar nije Rasul sallallahu alaihi ve sellem bježao u pećinu sa onim od ovog umeta koji je najbolji u ovom umetu? Sa Ebu Bekru. I krio se u pećini od svojih neprijatelja. Sa zmijama i gušterima. U pećini. Od neprijatelja. Ali ovi danas koji su objesili kravate ne mogu Kako će sa kravatom u pećinu? Kako? Kako će njegovi tanani, nježni prsti podnijeti da sad odjedno mora nešto teško da ponese i podnese? Zar nije Resul sallallahu alaihi sallam najbolji primjer pokazao šta? Šta sve na ovom putu mora da se podnese? I kakva iskušenja čekaju? Zar nisu čitali ništa o prijašnjim umetima i narodima? A Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da je sve one prije iskušao. Zar nikad nisu čuli za ashabu uhdud? Zar nikad nisu čuli za ljude koji su povjerovali nakon što su vidjeli znak od dječaka, znate za kralja koji je imao svog sihirbaza i kahina, vraćara i tamo je negdje bio neki rahib I bio je dječak kojeg su podučavali tom vraćanju, a učio istovremeno od rahiba, pa je na kraju pokazao pred svima Allahov ajet i dokaz, pa su svi povjerovali. Pa šta je uradio kralj? Iskopao hendek, napunio ga drvećem, zapalio vatru. I sve ih pobacu u vatru. Kogod neće da se ostavi te vjere. Neki misle, nije valjda da nas je Allah subhanahu wa ta'ala i tim zadužio nije valjda da će nas toliko iskušati. Nije valjda da tolike tegobe baš treba da podnesem. Pa pogledaj šta su podnosili ljudi prije. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nekima nije naredio da se pobiju? Ja qawmi innakum zalamtum anfusakum bittihadikum ul iđle fetubu ila barijikum. Fakotulu anfusakum. Pokajte se, nakon što ste uzeli tele za božanstvo, pokajte se i pobijte se. Dalikum hajru lakum indabarikum. To vam je bolje kod vašeg gospodana i vašeg stvoritelja. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava koga hoće i kako hoće. Pogledajte šta je bilo, čime su bili zaduženi i kakva su kakva su šerijatske obaveze dolazile onima koji su bili prije nas. Zar je mnogo ovo što nam je došlo u šerijetu Muhammeda? Zar ovo nije najlakši šerijet i najbolji šerijet? Šerijet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala spustio svoju milost na ovaj ummet. Misli ljudi da ima neki put na kojem nema tegoba, nema, vallahi nema. Mi ne prizivamo te tegove. Ali ako ideš pravi putem, pa Allah ti je zagarantuo da ćeš biti iskušan. Nemoj pokušavati da pobjegneš iz svoje kože. Ti si tu, insan si, gotovo. Čim si insan, iskušan si. Vjerom i ustrajnosti na vjeri. Ili bježanjem od toga u kufr, a opet na tom putu čeka Allahova subhanahu wa ta'ala kasna. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da nije naše da mi tražimo lahke pute. Naše je da slijedimo ovaj put koji nam je propisan. Nemoj tražiti lahke pute. Traži put koji ti je Allah propisao. To je najlakši put. I to je najkraći put. Zato ga Allah subhanahu wa ta'ala naziva pravim putem. Pravo ide, najkraći. Volao enna ketebna alihim. En iktulu enfusekum, a vihruđu min dijarikum, ma fa'aluhu illa qalirun minum bi mi njima propisali pobijite se ili izađite iz svojih domova, napustite svoje zavičaje, ne bi to uradilo osim vrlo malo od njih. Volav annahum fa'alu ma ju'aduna bihi lakana hajran lahum wa ašedda tathbita. A kad bi uradili ono što im se savjetuje, to bi im bilo bolje i onda bi bili čvršći. Prema tome, najbolje i najmudrije i najrazboritije i najpametnije i najbolja metoda i najveća taktika je da poslušaš ono što ti se naređi od tvoga gospodara. To je najveća mudrost. Slijedi taj put, makar ti se naredilo da se ubiješ, a nije ti to naređeno. Slijedi taj put, to je najlakši put. I onda ćeš na tom putu biti čvrsti. Pokori se pa ćete Allah učvrstiti. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti mene i vas. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grehe oprosti i sramote sakrije. kulu qavli hada, astagfirullahi lihi wa lakum, wa li sairi il muminin fa astagfiruha i ul-mu'minun, innahu wa lakafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil لله wa la'aqibatu lil للمتقين ولا دعان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Nije tajna, draga braća, da je ovaj džemat i ova skupina ovde preživljavala velike pritiske sa svih strana. Pritiske od dušmana ove vjere i ovog dina koji su od naše koža i našeg jezika i od onih koji to nisu. Ali oni koji se sjećaju tih pritisaka, sjećaju ih se sa užitkom. I dan danas siguran sam da osjećaju slast te borbe koju smo osjećali kad su bili ti pritisci. Ako bi mi pokušali da pobjegnemo od toga bojim se da bi nas Allah subhanahu wa ta'ala upravo tad u veliku fitnu stavio. I ako se ne budemo bavili i oprobavali i iskušavali sa onima koji staju na putu ove dave, onda će nas Allah iskušati da se oprobamo jedni protiv drugih. Onda će nas Allah zabaviti samim nama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačinu. A i to je vid Allahove kazne. Pa će nam sjećanje onda na takve fitne biti gorko. I neće nam biti slatko kao ono prvo sjećaj. Kad smo ustali protiv taguta i protiv svakog lažova i protiv svakog deđala. Molim Allah spano tela da nas počasti da budemo od onih koji ustaju protiv onih koji stoje na Allahovom putu i odraćaju od Allahovog, od Allahovog puta. Prema tome, nije na nama ništa da mudrujemo i nikakve puteve da tražimo, puteve bez tekova i puteve bez fitni i iskušenja. Nije na nama to. Na nama je da se pokorimo. Zašto? Ako se ne pokorimo, tek tad smo zapali u fitnu. فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَ Neka se čuvaju oni koji prekrše njegovo naređenje da ih ne zadesi fitna. Evo yusibahum adabun elim ili da ih ne zadesi bolna patnja. ili da ih ne zadesi bolna patnja. Zato molim Allah smanova tela da nas učvrsti na ovom putu. I nisu ove optužbe koje dolaze u zadnje vrijeme ne više od muftija i resova i ne više od obavještajaca i policajaca nego sad od onih koji su se zaodjeli u naše odjelo i koji prizivaju da su odahlo sunnata Nisu ti napadi i ti, ti, ta hljaga koja dolazi sa te strane, koja je u službi ovih prvih, koja služi samo ovim prvima koji su nas prije napadali, nije ta ljaga ništa drugo do još jedna fitna koja nas čeka na ovom putu. Moramo podnijeti to i moramo izdržati to. Boli kad vidimo da otpadaju. I boli nas kad vidimo da nam okreću leđa. I boli nas kad vidimo da nas ostavljaju na cjedinu. A ne treba da nas boli. Zašto da nas boli? Rasul sallallahu alaihi wa sallam nas je obavijestio. La te zalu ta'ifetu min ummeti ala haq min sura. Uvijek će biti jedna skupina od mog ummeta na istini potpomognuta. Na istini očita i vidljiva. I šta je sa tom skupinom? La yadurruhum Tako mi Allaha neće nam naškoditi. La yadurruhum neće im naškoditi man hadelahum. Onaj koji ostavi na cjedilu. Wala men halefahum niti onaj koji im se suprostavi. Neće nam naškoditi. I to nam naškodi. Naprotiv, naprotiv, Allahova je mudrost da je odredio svim enbija. Svi enbija su imali neprijatelj. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا Mi smo tako odredili da svaki nebi ima neprijatelje. I mi moramo na ovoj davi imati neprijatelje. I to je Allahova mudrost i blagodat. Jer kad nas napadnu i kad nas ljegaju, onda Allah dadne da neki ustanu pa objašnjavaju na čemu smo mi. Pa onda brane nas. Pa skidaju tu ljagu sa nas. I dok se to desi, razjasni se istina. I istina postane jasna. I na taj način ovu istinu koju nosimo i želimo ljudima da dostavimo još brže, daleko brže nego što mi možemo da zamislimo i daleko brže nego što kad bi se mi trudili da im je dostavimo, dođe do ljudi. I ljudima postane jasno šta je istina. Tako mi Allaha, mnogi se nisu priključili nama i priključili ovo i dali i stali na ovaj put ni zbog čeg drugog osim zbog hljage koju su čuli u koju nisu mogli povjerovati. Pa kad su provjerili informacije, onda su se ove dave prihvatili. Kad su vidjeli koliko su naši dušmani spremni da na nas lažu. Zato hvala Allah. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na uputi. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svake zavlade. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca hrabrošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritost u osudnim trenucima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša koljena, da učvrsti naše korake. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da nam poveća uputu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala za povećanje znana, znanja i imana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas spasi od džehennema i uvede u džennet. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na iskušenjima koje nam je odredio. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji nakon što budu iskušani budu u džennet uvedeni. Em hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Zar mislite ući u džennet, a da Allah ne zna ko su od vas ko se bore i ko su od vas koji sabore? Em hasibtum en tedhulu džennete, volemma jeetikum metelu ladina halau min kablikom. Zar mislite ući u džennet, a da vam ne dođe ono što je bilo i zadešavalo one prije vas? Zato oni će ući u džennet nakon onoga što ih je zadesilo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će ući u džennet nakon iskušenja koja su ispravno podnijeli iz koji su sa blagodatima Allahovim izašli, sa uputom kroz njih prošli. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijehe oprosti i sramote sakri. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijehe oprosti i sramote sakri. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam prijeđe preko ružnih postupaka naših. Zaista mi često ružno postupamo. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će svoju snagu trošiti protiv neprijatelja ove vjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da, da nas učini od onih koji će na istini jedinstveni biti, čija će srca Allah subhanahu wa ta'ala na istini ujediniti, izbližiti i koji, koje će Allah subhanahu wa ta'ala učiniti od onih koji se vole u Allahovo ime i koji će u Allahovom hadu na sunnjem danu biti kad ne bude drugog lada. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džendetu vede i spasi u džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od boraca na Allahovom putu, da nas počasti da budu naše ruke, ruke koje će uzdizati Allahovu vjeru, ruke koje će, na, od kojih će tegobu osjetiti svako onaj ko se suprostavi Allahovom dinu. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i od nas pokaže oni, oni koji su iskreni, a da nas sačuva da budemo od onih koje će Allah pokazati kao lažovi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su iskreni i na ovom putu stabilni i od onih koji se neće kolebati i od onih koji će se na Allahovom putu i mecima i životima i svim svom snagom boriti. I posljedna dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Uaqim sara.